Jon etxe boina, kaixo? Kaixo, egunon. Eh, gaurkoan, eh, Arma Plazako goiko solairuan antolatu duzun eh, erakusketa berezi bat, eh, aurkeztu duzu. Hai justu, beno, ba, Frantziako turra aitzak hartuta, eh, ondarri biti pasako dela. Jakinik, beno, txerrinduraritza zalea morratua, eh, zarela txiki-txikitatik. Ba, bai, ez, jadar bakiturte asko honetan, baino, inoz ez dut egin, o, beti gordetak izan ditut nire gauzak, eta, bueno, azkenian ja, ja pasatzen zen hemendik eta e, bultzakada ja eman behar zitzaion, zetik, ja, saiatu nintzen, aurretik saiatu nintzen gauzaren bat egiten, baina pandemia etorri zen eta dena pikutara bialdu zidan. Oseak, orain, orain goan, bai, ja dago dena prestea eh esan bezala Frantziako turra aitzaki hartuta, e, berez txirritularitza mailoten e, bilduma ba, altxor handi bat duzu, horren parte bat izango da mostra edo erakusketa honetan, baina ez mailotak soilik, zer da ba antolatu duzuna erakusketan. Bueno, printzipios eh, ideia lehenengo ideia ziren mailotak erakustea, ez? Jarri ditut 28 mailot, 70 garren hamarkadatik hasita e, orain arte ez? E, eh, amarkada bakoitza esango zituen sei maiot, gutxora bera, laburpen txiki bat egiteko, eta agertzen dire jaiko ditugu argaz, bakoitza, ma, maiot bakoitzari argazkitxo bat eta informazio pixka bat bere maiot horren buruz. Bai, e, Frantziako turraren noski, ez da falta, baina ikusten bitugu ba, fagor, kas, beno ba, eh, mailot mitikoak direnak, ez? Nola baitere, txirrindularitzaren eh, garapena edo e, klu, ba, talden evoluzioaren irudiko da, erakusketa? Bai, esango dire, esango genuke ekipo komertzialak hogeita mairu direla, eta gero bost maio diot e, eh, lideren e, eh, maiotak. Ez berdea txurila, kombinada, orilla eta bai, zen falta, zen txurila falta zait. E, mitikoek ba, erabili izan bitzi dituzten mailotak hain justu? E, bai, bai, bai, bai, noski, noski, salduko da gazkia, salduko da mailoto erabilita. Eh? E, mailot ez aparte, e, ba, nola ere osatu duzu, ez, erakusketa? Osatu dugu panel handi batzuekin informazioa, bat da mailoten evoluzioari buruz, el, garen mendetik, gaur arte, nola... Mat buruz? E, eh, ma, ma, bai, bai, bai, bai, tejido asko aldatu da. Algo, algo, algo doi hasi zen, hasieran eta orain, bueno, orain mailot bat egiteko esaten dena, una borra de arte, iaia, De, alde bakoitza dire, e, bai, bai, teknologia asko dago maiot baten ba, barruan gaur egun. Hori panel bat da, gero beste panel bat da, pixka bat historia Euskal Herrian egon duden turra, egon duden urte guzita, urte buruz. Eh? ja, askotan, askotan, zetik, baionara iaia urtero iritsi zen. Ber, eh, memoriez ez dakit, ze urte arte, Pero bai, bai baiona, baiona eta biagitz asko. Eta hemen Euskal Herrian, pues, do, e, lehenengo izan zen donosti berroita behatzi garen urtean, gero joita mazazpian gazte izan, donosti berriro labita mabi, iruñan eta mesortzi, eta, bueno, azk, ez, e, eh, bimila eta mesortzian, egon duzen, zenpere eta espeletan e, kontrarreloj bat ere. Eh? Bai, bideo batzuk ere, ez? Ba, prestatu dituzu? Bideo bat jarri dugu, bai, pixka hamar minutuko hauztua dela, hamar minutuko jendia ikusteko lasai lasai. Eta gero mm, bitxikeri batzuk, bitrina batzuk ere jai ditugu, eta hor jaiko ditugunak revistak, gehi bat, revistasko ditut, gero, igual, abertz, nola egiten dugun, pero ez dut dena pentsatu, pero bueno, bai, bai. Jebistak gehienak, eh, jebistak botillin bat, e, bot, e, guantiak, e, e, abituallamento poltsak ere, badire, ah, bo, E, bilduma zale eta txerendularitza zale amorratua biztan da. E, hori guztia biltzeko ez dakit nola egin izan duzun. Jakinik bai, erakusketan duzunaren, duzun altxorraren parte bat baizik e, ez duzula ekarriko. Bai, bai, parte, parte oso txikia, asko daukat. Baina, e, <laughs> hau e, pizkanaka pizkanaka izan dizut lehenago, hau pizkanaka pizkanaka junten garela, eta edo ze gauza ekartzen didate lagunak, edo ni, edo anaia, edo beti ekartzen didate zerbait, eta ni, pues, gorde, gorde, gorde, revistak, eta nahi desuna, dena. Mailotea dago kienez, e, eh, esan betu hogeita emesortzi, ekarreko baina ez eh, zema dituzu? Utsura bera laureun bat. Laureun Profesionalak laureun bat, eta gero igual besteren batekin igual, eh, laureun da goita bost, laureun da goita ma, gerturatu daitezke. Txirrindulari elkartena? Eta... Bai, bai, bai, bai, bai, afizionatuena, ere, baditut, nire elkartekoak, irungoak, bai, denetarik pixka bat. Ba, esan bezala, e, astelen ontatik, ustaiaren bederatzira, e, hori da, Arma Plazako goiko soloiran izango da erakusketa, tartean, aipatu bezala, Frantziako turra e, Euskal Herritik pasako da, hiru etapatan, e, ondarri bitik ere, esan bezala, zer, ez dakizera suposatzen duen, txirrinduraritza zale bat entzat, ba, Frantziako turra hemen herriti pasatzea. Ba, hau, niretzako, eta ni uste, jende guztirako, hau izan behar dela, eske, munduan dagoen iaia ia importantena ekitaldi, kirol ekitaldi baten barruan, ez? Zetik, hau ba, mugitzen duen kristona, mugitzen du dirua, <laughs> eta imaginak, gehien bat imagina, ondari agertuko da mundu gozoan. Osea, que eh, aproitzatu behar da. Bai, egun horretan, zin duzu plana? Jaizkibel, ni jaizkibel zalea izan naiz, eta han egongo era lagunekin edo nahi duen entzant. Bai, goizean goize igo edo zein da mm, urdin Bai, zurazki bazkaldu, zetik denboraekin turrerako, bai denboraekin junbiar gara, eta ondo, eguna primeran pasa. Eta behar bada probestuko duzu ere, materi gehiago biltzeko? bueno, oi, aukera baldin bada, noski, beti, beti ni prest. Ba, Ion Etxe beste eskermila, eh? Gura Zuei.